je ndabaha ikaze muri kino kiganiro shikirana guke mwateguriwe n'ishyirahamwe Population Media Center PMC mu mugambi Resilience ufashe umugongo n'ibigo byunze ubumwe bwa Buraya Union Européenne uwo mugambi waranguriwe mu ntara zose biciye mu bisata bitatu harimo gisata tubeho neza ni gisata citaho gufungura neza no gutsimbataza iterambere mu kibano umugambi twiteho amagara nawo ukaba waje gusahiriza igisata cy'amagara y'abantu igisata kigira gatatu cyiswe umuco w'iterambere kikaba ari igisata cyitaho ibijyanye n'amasoko ntanganguvu mu kugwiza amatara akoreshwa akoresha imishwarara y'izuba n'imbabura za kijambere ziziganya inkwi n'amakara ino muri kino kiganiro tuza muri icyo gisata umuco w'iterambere aho tuza kuganira ku bijyanye eh, turamenya kandi aho ibikorwa bikuru bikuru biri birarangurirwa muri uwo mugambi na zimwe mu ntambamyi muri uwo mugambi wo gukwiragiza izo mbabura bika igiti muri kino kiyago mugabo turashaka no kumenya ingene inyuma y'umugambi eh, abene eh, kuronswa ibitandukanye bashobora bazoshobora kubandanya bawushira mu ngiro gutyo eh, ntuzopfe kubera ibikorwa byarangiye kubwira turonke umuco kuri ibyo bibazo muri studio dufise umutumire twakire Richard nkuru nziza akaba ari umuhanuzi mu by'ubuhinga umugambi eh, umuco w'iterambere mushinga ntahe Richard kaze mu kino kiganiro murakoze cyane nuko turaza no kubashikana mu ntara ya Kayanza aho mugenzi wacu Jean Paul nico ndindiriye yaganiye n'abene gihugu abakora izo mbaburara iki giti abakora mu ishyirahamwe afisi bakurikiranye ibikorwa mu ntara ya Kayanza eka ndetse n'abarongoye abandi mu ntwaro nk'uko mubimenyereye tubibutse ko abakurikira neza kino kiganiro bashobora gutsindira udushimo dutandukanye mwishyuye neza ibibazo tuza kubabaza mu mpera za kino kiganiro kuza kuba yamaze gutangura kutumviriza inimero mutwakura ko ni mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu majana na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana na mirongo itatu na gatatu mu mezi kino kiganiro murashobora kutwakura aho bidakunda baraza kwandika ubutumwa kuri zo nimero tubahaye pacifique cubahiro ku izina rya population media center ni jewe mm, ndemesheje kino kiganiro um, mu kanya turinjira mu idonido rya kino kiganiro cacu shikira naguke eh, umuco w'iterambere mushinga ntahe Richard mwoshobora kutwibutsa twagize ibiganiro bitandukanye eh, mu tuvuze umuntu mugambi cyane cyane eh, mu mugambi umwe muri myinshi muri ko murashyira mu ngiro ujyanye no guteza imbere eh, gukora eh, imbabura zibika ziziganya amakara n'ibiti gutyo eh, zikaziganya amashyamba mwatubwira uwo mugambi mu make ingano utunganije hmm. murakoze mugabo mzeye mbere y'uko ndababwira uyu mugambi ndashaka ndabwira akajambo gatoya ko ndashaka ndabunganire ku majambo mwari mwavuze ubwa mbere uyu mugambi uyu mugambi Eh, turi gusa mu ntara za ngozi kayanza kirundo mm-hmm. mugabo urimo no mu ntara za muyinga rugi cankuzo eh, randoma ni nka cumi na umwimbu havamo eh, ibice cumi na bitanu ku ijana gusa by'inkwi ari ibiro igihumbi havamo ibiro ijana na mirongo itanu by'amakara mm. gusa cyangwa ntibirenga mirongo ibiri rego kumbuye muraza kuronka akanya kudusigurira eh. neza niko navuga ati eh, muri make mwashaka kudusigurira ingano n'umugambi utunganije nicyo gituma uyu mugambi waciye waciye wigwa kugira ngo turabe ingene eh, bufasha abenegihugu kugira ngo ntibagume bakoresha inkwi nyinshi cyangwa amakara menshi kugira ngo kandi n'ibidukikije ntibyononeka kare cyane kuko murazi ingorane z'ibiti iyo bakoresheje ibiti byinshi yuko biri mu byo bikwiye kuba poroteje mu bidukikije mhm. umuntu yumvise yuko ah, ahanini mwakoranye n'amakoperative umuntu akamenya ati mbega ah, abari bose mwarabiyumviriye ko murakorana hari abo mwacaguye byagenze gute hanyuma iremegwa harabaho ibiganiro kugira ngo turabe yuko iyo migambi ijyanye n'imigambi y'igihugu mhm. eh, hanyuma mbere mbere ko batora izo asosiyasiyo cyangwa amakoperative biri mu mugambi bavuga ati w'iterambere eh, uraha abanyagihugu mwiyumvire ko ibyo bintu bitazotangwa ku buntu umugambi urumva twaje twaje twisunga umugambi mu migambi ya leta mhm. ntibiri mu migambi y'iwacu mhm. leta umugambi ni umugambi wa leta yuko yuko yuko bokwiragiza kandi nta byagusa bibaho nta byagusa bibaho no muntu ayitanze aba afise ahandi yabikuye kandi kandi ukugira ngo projet izogumeho no kugira ngo izo activite iyo ivyo bikorwa bizogumeho naho yo yohera mwumvise ko projet yo izohera uyu mwaka mugabo izo izo atelier n'izo cooperative koperative kugira kuyango kuyango ngo zizogume ziziriho nico gituma nze twimvye tututivisa nuko bagurisha pozigurisha pozitanga gusa urumva bazoguma bagurisha kuri iyo kuri kuri kuri kuri ico giciro nyene mhm. aho nico giciro nyene nangahe kuva zitanga gukorwa cyakomye ari ico nikiraduka kan kan ibiciro ntibiraduga ibiciro bibiva ku kuntarana no kubera n'igiciro mm-hmm. kimwe ego oh, kenshi na Keshi umuntu ashaka no gukora n'ibintu urabona eh, ayo makoperative ah, ayo twashe kugendera usanga aho zikoregwa atariho n'abantu uvuga ati basanzwe baba ah, mwotubwira ingene mwabitunganyije kugira zishikire neza abene igihugu kugira ngo nawe nyine ntibibe kugira ngo byorohe n'igiciro kininiya uburo muri muri mugambi ikintu ikintu izi organization ziriko ziriko zirakora niko niyo activité bariko barakora ubu bariko bariko barigisha izo ateri association ingene bagira amakontra amasezerano n'abagira transport kuko nka zose ikintu ikintu twa ikintu basingiye ko nuko zoba hafi y'amabarabara asanzwe aca ko ibidandazwa n'abadandazwa hmm. nicyo gituma ubu rero bari ko baragira amasezerano n'abagira transport kugira ngo bazoze barazitwara bazitwara aho aho ku ma ku masantere kugira ngo bagurishe aho bazogurisha hmm. n'amabutike n'amakoperative ego murakoze kuri uwo muco muduhaye ko bari kwaratwumviriza muri studio turi kumwe eh, n'umutumire Richard Nkuru nziza kandi umuhanuzi mu by'ubuhinga mu mugambi umuco w'iterambere ufashe umugongo n'umuryango w'iguvyo byunze bwa buraya ah, turi mu kiganiro nshikira naguke nk'uko mubimenyereye kino kiganiro ubusa mirongo umunani na gatatu majana na mirongo itatu na gatatu nuko rero tuba nk'uko twari twabibabwiye mu ntango za kino kiganiro mugenzi wacu jean paul nicyo ndindiriye adushikana mu ntara ya kaya kayanza twumve icyo abenegihugu baho eka n'abajejwe intwaro bavuga ku bijyanye uh, n'ayo mashyiga ya kijambere bamwe bise uh, imbabura biki giti abafasoni bo mu ntara ya kayanza rero ngo barashima cyane akarusho uh, babona kuva batanguye gukoresha amashyiga ya kijambere bita biki giti mu miryango yabo bari kuri mikoro nk'uko twabivuze ya mugenzi wacu jean paul nicyo ndindiriye nkaba ku musozi munini muri komine gatara mu ntara ya kayanza mm. jewe ndi umuntu umwe nakoresha amaziko ya kera ubu ndiko nkoresha imbabura ya bikigiti amaziko ya kera jewe nkiyakoresha nari mfite ingorane zidasanzwe twakoresha inkwi nyinshi cyane tugakoresha umwanya munini cyane kandi aho dukorera mu guteka hari isuku like ni ukuvuga imyotsi y’amayuzuye mu gikoni twakoresha n'umwanya munini bikadutwara umwanya w'ibindi bikorwa uteka nk'ibiharage warakoresha nk'amasaha atatu ariko uno munsi uteka nk'ibiharage urakoresha nk'iminota mirongo ine n'itanu ni umwanya muto cyane nk'umuceri bitwara nk'iminota twafata nka cumi bibaye myinshi nka 15 iyo myotsi yatera ingorane nyabaki iyo myotsi iyo myotsi ingorane yatera imitsi ingwara zo kwizosi imitsi kubera kujya kunarira karahema bitera ari karahuha bibatera indwara nyinshi cyane umwaka umwaka imyaka itanu ingahe umugore abagore cyane cyane nibo bari barahamerewe nabi gusoma eh abakenyezi abakenyezi twari twari dufise ingone zidasanzwe mm. abakenyezi twari twarahaboneye rwose bimwe bidasanzwe nibusanga usanga n'ibyo by'amaso akaguma muri ubwo buzima akazorongorwa akazorongorwa umumama akazosaza akiri muri iyo myotsi ku myaka mirongo ine mu gihe umuntu aba ageze ahubwo kugira icyo yimariye uruhumyi rukaba ngombwa ruramufashe mm. ubuzima bukaca bugira bugenda nabi ku banyeshuri nabo utegerezwa kuguma hafi wegenyeza none kuva haciye kingana gute rero uhevye amaziko ya kera ugakoresha iki giti akarusha ubona mu nyabaku unya kuva kuyikoresha jewe kuva ntanguye kurikoresha akaruco ni kanini cyane ubwa mbere twebwe icyo gihe tugicana ku maziko asanzwe twakoresha uburyo bwinshi mu kugura inkwi kandi urumva itembekeza kubaho indwara z'amaso ziragabanuka indwara zo guhema nabi amahera kuja kwa muganga bashagabanuka umwanya wo gukora uca waguka isuku mu nzu rira nta bisengesenge bisubira kuboneka nuko rero hamande y'isuku gukinga indwara z'amaso n'ibindi abenegihugu bo mu ntara ya Kayanza baremeza ko ayo mashiga ya kijambere bitabi iki giti atuma ibiti bicibwa bicibwa bigabanuka kuko akoresha amakara n'inkwi nkeya cyane bigafasha mu gukinga ibidukikije ibi ni bimwe bishikiye mu byashikirijwe n'umubenegihugu Pasteur Nibigira Emile wo ku musozi wa munini muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza Kayanza mande gukingira ibidukikije isuku kugabanya amafaranga akoreshwa mu miryango mu kugura amakara n'inkwi n'ibindi ngayo ngo mashiga ya kijambere arafise n'utundi turusho dukomeye cyane kuko abakora ayo mashiga bayadandaza hirya no hino mu gihugu byamaze kubabera akazi minani gordier akora muri rimwe mu mashyirahamwe akora ayo mashyiga ya kijambere kuri centre ceramique tw'inyambo yo ku mutumba wa rubagabaga muri zone mbirizi muri komine ya gatara mu ntara ya kayanza aremeza ko afise umugambi wo gushinga atelier yiwe ikora amashiga ya kijambere atanga akazi ku bantu barenga mirongo ibiri imbabura imwe eh, ikabigurisha ibihumbi bitanu akaba yifuza kuzokora imbabura zirenga amajana ah, ijana ku kwezi Ah, nako amajana ku kwezi ashobora ah, ashobora gushorera mu ntara ya kayanza mbere no mu zindi ntara jewe mbere nari risanzwe nyine mbumba bisanzwe yabaye ariko rero kuva aho umugambi uziye nacyo ntangira kumva uraza kijyambere reka ubu byifashe neza ndatunze umuryango kandi ntaraza hano ntabwo ari nari bwagure none ubundi arifise eh, ikinga reka n'inka muhira ndayifise kweri bimeze neza mfise umugore umwe n'abana bane ntiyeri asiva nta kintu nta handi ukurira reka nta handi hantu nkora atari hano nyine abana bariga umugore ndamwambika ekirasiyo tujuru yose ikomeza ikaboneka mm. eje nta kandi kazi ufite usibye kubumba hano uti nta n'ikinga wari ufise ubu wararigutse eh, ubu ndarifise rwose cyane eh, eh. inka eh irahari uvuye ko rero umugambi wo gukora imbabura za kijambere kabaye akazi ku bantu kuri kuri wewe yego eh, kabaye akazi rwose cyane karanteje imbere rwose cyane ndabona n'abandi muri ko murakorana ngaha muba mushika kuri bangahe mm, afsi ryaradufashije ibintu bitari bikeyi ryaradufashije mu bintu byo kutwigisha baratwigisha imwe dushobora gukora izimbabura mbabura mubona ngaha za biki ubwa mbere twarazikora ariko hakameneka imbabura nyinshi cyane mm. twarigeze nk'akararo kushora imbabura ibujumbura zishika amajana atandatu nyinshi zaramenaguritse kubera tutari bwamenye ubuhinga bukomeye bwo kuzikora mm. afisire icyo rero gishobora kukidufasha turaronka inyigisho n'amaradiyo bakavugira bagashyira izo mbabura za biki abantu bagashobora kuvyumva bace baranadufasha kurondera ibyo bita ama point de vente nk'ubu baramaze kudufasha kugurisha imbabura zishika ibihumbi bibiri n'amajana n'amajana indwi na mirongo ine na zibiri mhm. urumva ico barakidufashijemo cyane kindi bashoboye kudufasha ni ikintu ibintu byo gusanura uruganda ngira murabibona hariho mu byo bita ekipuma cyangwa ibikoresho barashoboye kuduha ibyo twita amamure cyangwa amaforoma ashika mirongo ibiri n'indwi baraduhaye igitangi kinini tubikamwo amazi kuko ibintu by'ibumba bikoreshwa cyane cyane n'amazi barashoboye kuduha indobo bakoresha ariko barabumba zishika zine kandi barashoboye no kuduha n'utuntu tuduponje tuzihanaguza kugira ngo duse neza cyane mm. dushika mirongo ibiri ubu rero akarusho kabaye akarusho kabaye kanini cyane uri kuraraba n'ibyo bita aspect esthétique canke ukuntu haboneka murabona ko ari ahantu haboneka neza mm. cyane eh, ikindi mm. e, baradufashije mu kurisha izo mbabura abantu barazimenya bariko barazimenya abantu bariko batera bazimenya urumva turaronka ibyo bita ama point of vente canke ahantu dushobora kugurishiriza hatari hake eh, kandi urumva ko nimbabura ikintu ta technique canke ubuhinga bwo kuzikora ubu turiko turaba abantu oh, abafashije mu buhinga kuko izi mbabura zikorwa zikomeye kuko twumvise nkuru Edouard avuga yuko imbere yuko uno mugambi ufatwa mu mugongo bari basanzwe bazikora ariko bakazikora ukutariko egome ni ni dimwe bijya bijya dimwe nabze nabze yuko izi izi izi dimwe organization amashirahamwe yaba yabafashije cyane cyane kugira ivyo ivyo amanze furu ingene ingene bubaka amafuru mm -hmm. n'ingene bacanira kugira ngo izo izo mbabura zishe neza kuko imbabura iyo iyo izo mbabura zitahiye neza iyo umuntu atanguye kuzi kuzitekesha So amashyirahamwe yarigishije atariye amasosiyasiyo amakoperative ingene babikora neza n'ingene kandi n'ingene mu kubidandaza n'ingene bozidandaza mugabo hari akazi gatoya ndashaka mvuge kuri aba kuri aya majwi tuweje ukumva niko muzeye twumvise se yuko hariho akamaro kaniniya ku muntu umwe ku muryango umwe umwe mm. ukaraba amafaranga atanga batanga mu kwezi cyangwa n'umwanya n'umwanya badatakaza bari ko barateka cyangwa bagenda ku mu mugabo ni muyumvire rero iyo imzeye hamwe hamwe byoshika mu miryango yose mhm. yo mu gihugu muze mu burundi turavise imiryango irenga imiyoni n'amajana atanu mhm. y'imiryango yumva rero iyo miryango urabye onivo makuru ekonomike ingene ingene ku gihugu bw'ubutunzi ingene byo bari bintu bikomeye naho naho naho tubona ko kenshi tubona ko ibyo by'imiboboro ari ibintu bito bito biraba gusa mm. niyo jambo cyane ndashaka mvuga yuko umuntu agira kugira ngo n'abandi n'abandi bantu bazogerageze kugira n'izandi mashyirahamwe azogerageze yuko muri cyo muri cyo gisata yuko yo yoshiraho ingufu kugira ngo babiteze imbere ego tumvise muri bano bashoboye kwihangira uno mugambi bavuga yuko n'ibijyanye n'ingene bazitwara zamenagurika ariko ubwo hariho uburyo bwo kuzitwara neza ah, hejuru yo gusha neza urumva ngo mwarabigisha ingene muzishobora gushika aho zidandarizwa neza eh, ibyo ibyo bya taransiporo ni ibintu byo bisanzwe urabona ibintu ibintu by'ibumba naho ikintu gikoze mu bumba naho si cyo n'amatafari mm. amatafari yo yo barayatwara ibisanzwe mugabo ibyembo zozo e, birakenewe yuko umuntu ategura ingene azitwara n'ahandi zira zirakubitana zirashobora kumenyekana nicyo tuma ubu kandi nicyo tuma nashaka kuvuga kandi yuko hariho n'izindi mbabura zindi z'ubundi bwoko zozo zozo barazubakira zirarenga n'imyaka itanu itandatu urumva mm. akorero na karusho mm-hmm. n'ibintu bitangura muri iyi myaka twitwizere ko mu gihugu akeneye yuko arohimbabura biki giti iramba arashobora guhamagara abajya bafundi bakamubakira amashiga mm. ah, kugira ah, ntizihore zisanga muri kayanza turi ko turakorana na koperative dukingira ibidukikije mhm. iri matongo tukaba turi ko turakorana na na centre ceramique tw'inyambo mhm. iri gatara turi ko turakorana na ateriye duharanira ubumenyi iri mu rukeco busiga komine busiga mu ntara ya ngozi mhm. turi ko turakorana kandi na koperative turabigisha mu bijyanye no gutunganya amashyirahamwe turabigisha ibijyanye no eh, guharura imigambi baba ariko barakorera turanabigisha eh, ku bijyanye n'ubuhinga bwo gukora imbabura eh, zikomeye kandi zishobora kumara umwanya muremure hanyuma inyuma hambavu yaho ariko kandi hambavu yaho twarabahaye n'ibikoresho ibikoresho bijyanye no gukora imbabura aha uvuga eh, nk'amaforoma hari aho usanga bakenera amabido yo kuvoma amazi twarayabahaye yabahaye indobo n'ibindi bijanye no gusukura ivyo no kwita amashifo canke imbugita bijanye no gusukura imbaburi gihe bariko barayikora no centre ceramique twinyambo nayo twarayifashije mu bikorwa nk'ivyo iyo twarayigiriye pavement nayo nyene hasi mwihangare yayo no kuvuga mu warashize isima isima bakorera ahantu kubera ifasha kugira ibikenewe cyane eh irakenewe cyane kuko imbaburi yuri kurayikora ikeneye kubiringaniye hasi mm. iyo rero bariko barayikorera ahantu hataringaniye mm. ica ni nk'amwe ubona ajya kuyitereka cyangwa ugatereka kw'inkono mm. bigahenukana mm. kubera rero ukore eh, imbabura iringaniye hasi ni uko naho uba uri kurayitereka igihe uhejeje kuyikora haba haringaniye umva aba mbere twararaba tuhasanga ntibafise aho bakorera heza hakwiye abo twarabafashije muri izo nyubako abo twasanga babuze ibikoresho twarabahaye muri ibyo bikoresho icambere birababaje cyane birababaje yuko hari umuntu bagicana mu ziko bimwe bya kera bya ba mama bya banyokuru ubuye hagezweho ijyambabura yitwa bigigiti ko tiko tubagerageza mu myanya itandukanye twibwe tusanzwe tuzikoresha ku mutumba icambere nuko yagabanije ingwara z'intuzi z'amaso byongera bigabanya abantu bariko batumwanya bagenda gusenya ibi nibindi ubuyikoresha urukwi rumwe cingwe zibiri inkoni kabirahiye yego uya amashamba uya birakura ibitara nuko rero reka tubandanye no ngaha muri studio mushinga ntahe risha nkuru nziza nk'umuhanuzi mu by'ubuhinga mugambi umuco w'iterambere tuko turumva n'abajejwe intwaro barashima kubona harashoboye kuboneka ubundi buhinga bwo bwotuma ah, amashamba y'u Burundi novuga ati akingigwa ah, gusumba uko byari biri ah, mwebwe mufatiye kuno mwizero kwino nterero mwa intererano mwagize nikihe namwe mubandanya mushikiriza uh, kugira ba bantu mu bwabati ya miryango irenga umuriyoni n'amajana indwi uh, n'ibihumbi amajana indwi bashobore bose kwijukira amashiga kijambere yuko yuko guhombo si umuntu gusa si ukuvuga yuko yoba ari imiryango ihomba yoba ihomba ubu umuntu agumye imiryango igumye ikoresha ajya ajya amabuye atatu nze mu mugabo igihugu igihugu cyane kirahomba cyane rwose me arayiga ivyo hariho hariho ivyigwa byakozwe mm-hmm. kandi saha mu Burundi gusa ni ni mu bigo byinshi byo muri aziya no muri amerika latine ahantu bateka kimwe n'ibizi wacu mu kirundi umugabo ahenshi ubu baramaze kubiheba hanyuma ikindi inzu perezida n'ibyo bibiri ndashaka mvuge yuko urumva ku magara y'abantu igihugu kirahomba imiryango irahomba baba bagira niyo batawuse imiti canke ibivura canke canke ari umuntu agwaye urumva uwo muntu arahomba mbere n'igihugu gihomba hanyuma n'icyo cyane cyane dushaka kugira hama kandi kugira ngo abayobozi b'intara n'abo mu gatumba cyane bagaragaze kwigisha abantu benshi kugira ngo bijukire ko batekesha kijyambere ego murakoze mushinga ntahe Richard nkuru nziza ah, tuyibutse yuko uri umuhanuzi mu by'ubuhinga mu mugambi umuco w'iterambere ah, mwakoze kutwitaba muri kino kiganiro mukanya kanya bw'ibyuma tumirire amate gutyo dutangura cya gice eh, cy'ibibazo nuko rero nk'uko twari twabibabwiye mu ntango za kino kiganiro nshikira naguke kandi na cyane cyane yuko musanzwe mubimenyereye eh, muri kino kiganiro hariho ibibazo bitekanije kuri uwo wese aba yakurikiye ikiganiro cyacu cyane cyane kuva mu ntango gushika ah, mu mpera ibibazo rero bikaba ari bitanu mushobora kutwakura kuri mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu majana icyenda na mirongo itatu na zitatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu aho rero mushobora no kutwandikira ubutumwa bugufi uh, tuza twaronka uwo munywanyi ku murongo alo ikibazo cya gatatu mwotubwira intara hariko rakorerwamwo umugambi kugwiza amashiga abiki ah, giti ikibazo cya kane muratubwira ingene ayo mashiga umugambi gukora ayo mashiga kijambere n'umugambi eh, wa ah, ayo mashiga byakorewemo ikibazo cya gatanu mutubwire abantu bashikiye uwo mugambi eh, nshikira naguke mu gifaransa programme resilience mu ntara ya karusi aho bita urakoze cyane ah, tuzoguhamagara nimero yanyu twayifashe kugira tuze tubabwire ryari muzoza gutora agashimwe kanyu turabandanya rero nuko mushobora kutwakura ibibazo ni bitanu mutubwire ah, hasigaye nako ibibazo bine nirihe shirahamwe ryashize mu ngiro ibijyanye n'umugambi wo gukora no gukwiragiza ah, amashiga ya kijyambere mu ntara ya kayanza mutubwira intara Ni mu ntara mu Kirundo Ni intara Kayanza ngo zina Kirundo Mhm. hari izindi ntara utashoboye kwishyura benjamin niwe wakurikiye neza reka tubonanye twakira abandi banywanyi ah, tubibutse yuko hasigaye ibibazo bine n'irihe shyirahamwe ryashyize mu ngiro ibikorwa by'umugambi wo kugwiza imbabura za kijyambere ah, mu ntara ya kayanza tubwira intara zose ziko zirakoregwamo uwo mugambi wo kugwiza amashyiga ah, mashyiga ya kijambere turafise umunywanyi ku murongo alo amahoro ni amahoro nyabenda silver nyabenda silivere utwakuye uri hehe uri mu irohero ego e, wishura ikibazo icyo wagitoye nawe tuzokwakora kugira utora agashimwe uhere urekere amahigwe abandi nuko rero turabandanya na kino gikino dusigaje ibibazo bitatu mwotubwira ishyirahamwe ryashyize mu ngiro umugambi wo gukwiragiza gukora no gukwiragiza amashyiga ya kijyambere mu ntara ya kayanza mutubwire turafise undi munywanyi ku murongo alo ni namahoro ni akazina aho muri eh, mwishyura n'ikibazo twizere ko buhinga bw'ibyuma bariko baratwakira amatelefone dushoboye kuronka umunywanyi atwakura wa nyuma turashobora kumwakira uh, umunywanyi ku telefone alo ni amahoro ego mutwishure mubanje kutwidondora muce mu bana gira ni twisho twivuze kikira eh, ah, mu bikorwa ah, bikorerwa mu mugambi umuco w'iterambere aho mwumvise yuko muri uwo mugambi hari Gisata ah, cyahariwe gukora no gukwiragiza amashiga ya kijyambere bamwe bishe bamwe bise eh, amashiga ah, b'iki giti aho rero mwumvise akamaro kayo mashiga ya kijambere ah, tushimire abagiye baradukurikira dushimira n'umutumire wacu muri kino kiganiro dushimire abari mu buhinga bw'ibyuma mugisha aberia Anselm irambona kuri miko mukaba mwari kumwe na jewe pacifique cubahiro ku izina rya population media center tubibutse ko iganiro shikirana guke gifashwe mu mugongo oh, mu by'uburyo n'umuryango ibihugu byunze ubumwe bwa buraya tubifurize kubandanya mukurikira ibiganiro byanyu